Latvijas valsts karoks. Autors Tālis Pumpuriņš. Latvijas valsts karoks ir Latvijas republikas simbols, kam vienotus lietošanas principus nosaka Latvijas valsts karoga likums, kurš pieņemts 2009. gada 29. oktobrī. Latvijas valsts karoks ir karmīnsarkans ar baltu horizontālu svītru Sarkanbaltsarkano svītru attiecības ir divi pret viens pret divi. Platuma un garuma attiecība ir viens pret divi. Karoga krāsa saskaņā ar likuma noteikumiem atbilst pantonu, krāsu skalas krāsām pantonu 201C un pantonu white. Karoga veidošanās Sarkanbaltsarkano krāsu lietošana Uzsverot to nacionālo nozīmi, saistāma ar 19. gadsimta 70. gadu sākumu, kad latviešu studenti pulcējās pie publicista, valodnieka Ata Kronvalda Tērbatas Latviju studentu rakstniecības vakaros. Vakarniekiem esot bijis dzeramais raksts, kas rotāts ar sarkanbaltu-sarkanu lenti. Sarkanbaltu-sarkano krāsu popularizēšana notika atsaucoties uz informāciju par letu karoga krāsām 13. gadsimta vecākajā Livonijas atskaņu kronikā, kurā bija minēts cēsnieku karoks. Saskaņā ar atskaņu kronikas vēstījumu zemgaļi Baltnieka namēša vadībā gatavojuši karagājienu, lai atrietos par kuldīgas kontūra nodedzināto dobeli. Vācu ordeņa Livonijas atzara maršals Gerhards Fond Kacenellenbogens, saņemot izlūgu ziņas par iespējamo iebrukumu, aicinājis uz Rīgu papildus spēkus. Un no cēsīm ieradies vācu ordeņa brālis ar simt letu zemesargiem zem sarkanbaltsarkana karoga. Atskaņu kronikā par to rakstīts. No cēsīm Rīgā atnācis, bija brālis kāds un atvedis simt zemesargu sevim līdzi lai zemgaļus tie sakaut līdzi. To dzirdējuši nāca no ar sarkanu tie karogu, kam vidū balta josla bija. To pirmo reizi ieraudzīja pie cēsīm, tur tas zināms nācis un letu zemē plīvot sācis, kur sievas braši zirgos jāja un vīriem darbos līdzās stāja. Tik tiešām to jums sacīt varu, ko arī šajā brīdī daru. Tas letu karoks ir patiesa. Atzējojis Valdis Bisenieks Rīgā 1998. gadā. Kronikā pieminētais latviešu karoks ir vienīgais no 13. gadsimta dokumentāri fiksētajiem tagadējās Latvijas teritorijā dzīvojošo tautu karogiem, kam dots krāsu apraksts. Tā kā kronikā pie aprakstītā notikuma nav minēts gads, tad pētnieki min gan 1279. gadu, gan 1280. gadu. Tradicionāli skaidrojums par latviešu karogu izcēlesmi balstījās uz atskaņu kronikas 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma izpētes rezultātiem, kas vēlāk arī iespaidoja likumdošanu par Latvijas valsts karogu. Līdztekus šādiem skaidrojumiem vēlāk bija arī citi. Vēsturnieks Valdemārs Ginters 1968. gada grāmatā Karoga senajā Latvijā secinājis, ka karoga izcelšanās ir neskaidra. Viņš pieļāva divas iespējas. Tas varēja būt radies pirms vācu ordeņa laika, cēsu latviešu vidē, vai arī ordeņa militārās iekārtas struktūrā, kurā cēsnieki bija iekļauti. Mūsdienās ir Livonijas viduslaiku vēstures pētnieki, kuri uzskata, ka atskaņu kronika sarakstīta 14. gadsimta sākumā, un tur minēto latviešu karogu interpretēja kā cēsu pilsētas bruņinieku karogu. Karoga varianti. Laika posms no 19. gadsimta 70. gadiem līdz Pirmajam pasaules karam jāuzskata par latviešu tautas, jeb nacionālā karoga un Latvijas valsts karoga veidošanās periodu. Sarkanbalto krāsu lietojums studentu korporāciju attribūtikā, dziesmu svētku līgo karogā un dzinieku daļradē bija epizodisks. Piemēram, Ausekļa dzējolīga gaismas pils no dzējoļu krājuma kurzemes teika, kurš izdos 1875. gada beigās, vai 1876. gada sākumā dzējolī Cimzas dāvam izdots 1875. gadā, kā arī Andreja Punkūra dzējoļos Ziemeļa meita, Saules meitas un dieva dēli. Nozīmīgs latviešu nacionālā karoga izveids process notika Pirmā pasaules kara laikā. Nacionālo krāsu meklējumus rosināja 1915. gadā izveidotie Latviešu strēlnieku bataljoni, kuru statūtos karaspēku vienībām bija paredzēti karogi, un līdzās Krievu valodai un Krievijas valsts simboliem atļāva izmantot arī latviešu valodu un simbolus. Strēlnieku bataljonu karogu izveide aktualizēja pievēršanos atskaņu kronikā minētajam sarkanbaltsarkanajam karogam. Sarkanbaltsarkanā karoga krāsas parādās ne tikai šī laika publicistikā, bet arī atsevišķos karogu metos. Viens no aktīvākajiem nacionālo krāsu popularizētājiem bija pedagogs un žurnālists Jānis Lapiņš, kurš kara laikā darbojās Valmjerā. Pēc viņa meta sarkanbaltsarkano karogu 1916. gada otrajā pusē izgatavoja viņa skolniece, vēlāk skolotāja Marijana Straumane. Tas ir pirmais zināmais latviešu nacionālais karoks, kas saglabājies līdz mūsdienām un tagad atrodas Cēzu vēstures un mākslas muzejā. Šis karoks ir spilgti sarkans, un augšējā kreisajā stūrī tam ir dzeltena saulīta. Jānis Lapiņš uzskatīja, ka karoga krāsu proporcijās jāievēro mākslā pieņemtais zelta griezuma princips, kur baltā svītra būtu viena trešdaļa no sarkano svītru kopējā platuma jeb viena ceturdaļa no karoga platuma. Ar Jāņa Lapiņa izstrādāto karogu iepazinās daudzi latviešu kultūras darbinieki, kuri viesojās viņa dzīvoklī Valmierā. Bet 1917. gada martā, kad sanāca Vidzemes zemes sapulce, karogs tika pacelts virs Valmieras Latviešu biedrības nama. Laiks pēc 1917. gada februāra revolūcijas parādīja, ka daudzi latvieši ātri atpazina un pieņēma par savām atskaņu kronikā minētās latviešu karoga krāsas. Spriežot pēc dažādām liecībām, karogi pārsvarā bijuši spilgti sarkani ar dažādu platumu balto svītru. Sarkanās krāsas toņu izvēlē šai laikā liela nozīme bija auduma pieejamībai. Tādēļ sarkanā krāsa bieži bija līdzīga ugunīgajam revolūcijas karogam. Tā kā līdz tam nebija izveidojušās vispār zināmas noteiktas sarkanās un baltās krāsas proporciju tradīcijas, tad karogu darināšanā bija sastopama liela dažādība. Baltās svītras platums svārstījās no ļoti šauras joslas līdz apmēram trešdaļai karoga platuma. Dažkārt nacionālos karogus graznoja uzšūti vai uzkrāsoti, retāk izšūti, saules vai citi simboli un uzraksti. Arī karoga izmēri bija dažādi. Polēmika par latviešu karogu presē aizsākās, kad pirmie nacionālie karogi parādījās sarīkojumos un demonstrācijās 1917. gada martā. Laikraksta līdums lejās šo domu apmaiņu ierosināja ārsta Oskara Vojta publikācija Latviešu nacionālās krāsas. Rakstnieks Linārds Laicens un Oskars Vojts bija pirmie, kuri presē popularizēja tumšsarkano krāsu kā iespējamo Latvijas valsts karoga pamatkrāsu, kamēr citi polēmikas dalībnieki un laikrakstu korespondenti apsprieda latviešu tautas jeb nacionālo karogu. Valodnieks un orientālists Pēters Šmits iebilda arī pret Matīsa Siliņa atskaņu kronikas tulkojumu variantu, kurā latviešu karogs bijis tikai ar vienu baltu svītru Pēters Šmits uzskatīja, ka atskaņu kronikā minētais cēsnieku karoks bijis ar vairākām baltām svītrām. Mākslinieku apspriešanai, kuri pulcējās Rīgā Latviešu mākslas veicināšanas biedrības valdes sēdē 1917. gada maijā, tika piedāvāts gan mākslas zinātnieka Oļģerta Grosvalda karoga mets krāsu proporcijās 1 pret 1 pret 1, gan fotogrāfa Jāņa Rieksta un mākslinieka Anša Cīruļa, kā arī mākslinieka Valdemāra Tonas ieteiktie meti ar sarkanbaltsarkano krāsu attiecību 2 pret 1 pret 2. Sēdes dalībnieki vienojās, ka turpmāk baltā svītra būs viena piekdaļa no karoga platuma. Lai gan diskusijā vēl netika radīts Latvijas karoks, kurā būtu apvienoti vēlāk ar likuma apstiprinātie krāsu, toņu un svītru proporcijas – tomēr tas bija solis tuvāk viena karoga izveidē. Ieteiktais Anša Cīruļa mets 1918. gada decembra sākumā realizēts fotogrāfa Jāņa Rieksta pastkartēs. Padarīja krāsu proporciju 2 pret 1 pret 2 par tautā vispopulārāko. Tas redzams gan tā laika fotografijās, gan arī trauku apgleznojumos, kur izmantoti šo pastkaršu motīvi. Pirmie nozīmīgākie sarkanbaltsarkano krāsu lietojumi Latvijas Republikā saistāmi ar valsts proklamēšanas aktu Latvijas operas, tagadējā Nacionālā teātra ēkā Rīgā 1918. gada 18. novembrī. Par to, ka sarkanbaltsarkanais karoks kļūst par valsts simbolu, liecināja arī mākslinieka Jāņa Kugas dekorētā zāle, kas fiksēti fotogrāfa Viļa Rīdzinieka fotouzņēmumā. Latvijas neatkarības kara cīņās, kas sākās 1918. gadā un noslēdzās ar uzvaru 1920. gadā, sarkanbalts-sarkanais karoks pārliecinoši bija kļuvis par Latvijas valsts simbolu. Sarkanbalts-sarkanās krāsas tika ietvērtas gan armijas formas tērpos, gan arī atsevišķu karaspēku vienību karogos. Atbrīvošanas kara laikā gadījumu skaits, kad lietoja sarkanbalts-sarkanās krāsas, palielinājās arī ārvalstīs, kur nacionālo krāsu propaganda tika sākta vēl pirms Latvijas valsts proklamēšanas. Nozīmīgi ieguldījumu Latvijas karoga popularizēšanā deva Urālu, Sibīrijas un tālo austrumu Latviešu Nacionālās padomas darbinieki, kā arī latviešu sabiedriskās aktivitātes citviet bijušās Krievijas impērijas teritorijā. Tālajos austrumos tika izdotas pastkartes ar sarkanbaltsarkanā karoga attēlu. Latvijas karogu popularizēja latviešu karaspēka vienības, imants pulks un trojskas bataljons. Normatīvā bāze līdz 1940. gadam. Pirmie likumdošanas dokumenti par valsts karogu bija ministriju un departamentu rīkojumu un pavēles – kas izdoti 1918. gada beigās un 1919. gadā. Pirmais likumdošanas dokuments, kurā sarkanbalts-sarkanās krāsas uzskatīts par valsts karoga krāsām, bija iekšlietu ministrijas iekšējās apsardzības departamenta apkārtraksts numurs 132 no 1918. gada 19. decembra kurā dots apsardzības kārtībnieka nozīmes apraksts. Pirmais valdības dokuments, kas noteica tieši karoga lietošanu, bija iekšlietu ministra Miķeļa Valtera 1919. gada 3. martā Liepājā parakstītais rīkojums par valsts karoga lietošanu. 1921. gada 15. jūnijā satversmes sapulcē pieņemtā likuma par Latvijas Republikas karogu un ģērboni, referents Marģers Kuģinieks norādīja uz Latvijas karoga saistību ar tā idejisko prototipu - 13. gadsimta cēsnieku karogu. Tādējādi pēc Pirmā pasaules kara un neatkarības kara cīņu metamorfozēm sarkanbalts sarkanais karogs beidzot kļuva par 1918. gada 18. novembra dibinātās Latvijas Republikas oficiālo karogu. Konstitucionāli Latvijas satversmē valsts karogu nostiprināja satversmes sapulce 1922. gada 15. februārī. Latvijas valsts karoga un no tā atvasināto karogu sistēmas izveidošanas process tika noslēgts 1923. gada 20. janvārī, kad valsts prezidents Jānis Čakste izsludināja likumu par Latvijas valsts tirdzniecības, amatu personu un atsevišķu iestāžu un karakuģu karogiem. Apmēram pusgadsimtu ilgušajā karoga izveidas procesā Latvieši bija radījuši starptautiskajā veksikoloģijas praksē pamatotu un vienotu Latvijas valsts tirzniecības, amatpersonu, iestāžu un karakuģu karogu sistēmu. Gan valsts, gan arī citi apstiprinātie karogi pastāvēja līdz padomju okupācijai 1940. gadā. Latvijas republikas laikā, pirms otrā pasaules kara, tika izkoptas Latvijas valsts karoga lietošanas tradīcijas karoga nozīmi dažādos vēsturiskos apstākļos. 1940. gadā padomju okupācija apturēja Latvijas valsts attīstību uz 50 gadiem. Kaut sākotnēji okupācijas varas iestādes propagandas nolūkos pieļāva Latvijas karoga izmantošanu, tad drīz to aizliedza. Un sarkanbaltsarkano krāsu karoga vai lentītes popularizētāji tika uzskatīti par jaunai varai nelojāliem un tika pakļauti represijām. Pēc Latvijas okupācijas 1940. gada 25. augustā tika pieņemta Latvijas Padomjas Socialistiskās Republikas konstitūcija, kuras 117. pantā tika noteikts LPSR karoks. 1941. gadā Vācu okupācijas pirmajās nedēļās iedzīvotāji cerēdami uz Latvijas valsts atjaunošanu izkāra sarkanbalts sarkanos karogus un citādi pielietoja valsts karoga krāsas. Turpmāk bez vācu varas iestāžu īpašas atļaujas bija aizliegts izkārt Latvijas valsts karogu un izmantot sarkanbalts sarkano simboliku. 1942. gada beigās vācu varas iestāžu pārstāvju izpratnē Latvijas karogu labākajā gadījumā varēja uzskatīt par vietējās pašpārvaldes karogu jo vairs nebija Latvijas valsts vai tās pēcteca. Politisku apsvērumu dēļ Latvijas karogam, kā latviešu tautas karogam, vācu varas izpratnē pienāktos likumīga aizsardzība, jo latviešu brīvprātīgie zem šī karoga cīnījās vācu pusē pret bolševikiem. Svētkos un publiskos pasākumos līdz ar Latvijas karogu bija jāizskar nacistiskās Vācijas karogs ar kāškrustu. Ar Latviešu leģionu formēšanos 1943. gadā plašāku pielietojumu guva nacionālā simbolika, jo uz leģionāra formas tērpa piedurknes bija auduma vairodziņš Latvijas karoga krāsās ar uzrakstu Latvija. Visus padomju okupācijas gadus bija cilvēki, kuri riskēja un izkāra sarkanbaltu sarkano karogu, atgādinot līdzpilsoņiem par neatkarīgu Latvijas valsti. Neskatoties uz draudošajām nepatikšanām, daudzi slēp gan karogus, gan priekšmetus un literatūru ar nacionālo simboliku. Ne tikai sarkanbalts-sarkanais karogs, bet arī šo krāsu kombinācijas dažādos attēlos, priekšmetos un to pieminēšana tekstos simbolizē zaudēto neatkarību. Tajā pašā laikā jebkāda šo simbolu publiskošana vai pat uzglabāšana draudēja ar okupācijas varas iestāžu represijām. Latvijas valsts karoks un cita veida nacionālā simbolika plaši tika lietota trimdā brīvajā pasaulē, kur tika veikts liels darbs, atgādinot par Latvijas valsts likteni. Trimdā nozīmīgas publikācijas par Latvijas karogu bija vēsturniekam Valdemāram Ginteram, kurš aprakstīja latviešu karogu izcelsmi Eiropas viduslaika vēstures kontekstā, un arhitektam, sabiedriskam darbiniekam Kārlim Dzirkalim, kurš turpināja jau 20. gadsimta 30. gados Latvijā aizsākto karogu vēstures izpētes un popularizēšanas darbu. Neatkarības atgūšanas laikā pakāpeniski sarkanbalts-sarkanā karoga lietošana tika pieļauta, un karogs kļuva nozīmīgs kā latviešu politiskais un kultūrvēturiskais simbols, kas sākumā tika lietots līdzās LPSR simboliem. 1988. gada 14. jūnijā pirmo reizi okupētajā Latvijā demonstrācijas laikā grupas Helsinki 86 biedrs Konstants Pupurs cauri visai Rīgai no brīvības pieminekļa līdz brāļu kapiem nesa Latvijas sarkanbaltu-sarkano karogu. 1988. gada jūlijā LPSR augstākās padomas prezidijs izveidoja Nacionālās simbolikas darba grupas apakškomisiju, kas akadēmiķa Jāņa Stradiņa vadībā apkopoja Latvijas vēsturē nepieredzētu plašu tautas aptauju par latviešu kultūrvēsturisko simboliku. Līdz ar tautas diskusiju par Latvijas valsts karogu, kura prototyps saistāms ar atskaņu kronikā 13. gadsimtā minēto cēsnieku latviešu karogu, parādījās pseidozinātniskas publikācijas – gan par latviešu karogu slāvisko izcelsmi, gan uz sveštautu leģendām balstīto nostāstu par nosiņojošo kareivu uz baltā auduma. Turmā karoga lietošana norisinājās arvien drosmīgāk un biežāk. Sarkanbalts-sarkanais karogs 1880. gada vasarā tika lietots starptautiskajā folkloras festivālā Baltika, bet vēlāk pasākumos, ko organizēja Latvijas Tautas fronte un citas organizācijas, kuras cīnījās par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Normatīvā bāze pēc 1990. gada. 1990. gada 15. februārī LPSR augstākā padome pieņēma likumu un nolikumu par LPSR valsts karogu, nosakot, ka valsts karogs ir karmīns sarkans ar garenu virzienu baltu svītru vidū. 1991. gada 16. janvārī tika atjaunots Latvijas Republikas valsts karoga status. 1994. gada 24. novembrī Saima pieņēma likumu par Latvijas valsts karogu, bet 1995. gada 24. oktobrī tika izdoti ministru kabineta noteikumi numur 311 noteikumi par likuma par Latvijas valsts karoga piemērošanu valsts karoga izgatavošanas un lietošanas kārtību. 2009. gada 29. oktobrī Saima pieņēma Latvijas valsts karoga likumu, kas stājās spēkā 2009. gada 17. novembrī. Jaunais likums nosaka precīzas krāsu proporcijas Latvijas karogā, kā arī sarkanās krāsas toni, karogu izkārtojumu valsts vizīšu laikā amatpersonu kabinetos, vēlēšanu dienās, svētku, atceres un citās atzīmējamajās dienās, telpās un automašīnās un dekoratīvos nolūkos. Likums paredz arī Latvijas karoga vimpeļa izmantošanas nosacījums un izskatu. Tāpat likumā paredzēti gadījumi, kad valsts karogu lietot aizliegts. Šī likuma projekta un 2010. gada 27. aprīlī pieņemto Latvijas karoga likuma piemērošanas noteikumu, projektu autori bija Latvijas ārlietu ministrijas valsts protokola otrā sekretāra Sintīja Stipre. Nacionālās encyklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Nacionālās bibliotēkas, uzziņu un informācijas centra galvenā bibliogrāfe Signa Mežģāne.